Utječemo mu se od dove koju on uzvišeni ne prima i utječemo se našem gospodaru Allahu subhanahu wa ta'ala od duše koja se ne može zasititi. Draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dragi poštovani gledaoci, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Upoznaj svoga poslanika i miljenika Muhammeda Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Govorimo o najboljem stvorenju, Govor, govorimo o najodabranijem Allahovom poslaniku i miljeniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam govorimo o njemu onako kako je u Kur'ani Kerimu za njega rekao Allah subhanahu wa ta'ala وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ A doista mi te, o Muhammede, nismo poslali osim kao milost svim svjetovima. Govorimo o moralu, karakteru, ponašanju, obhođenju Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam, za koje je rekao također uzvišeni Allah u svojoj knjizi Kur'ani Kerimu wa وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ azim Doista ti si o Muhammeda na posebnom uzvišenom stepenu morala. Također govorimo o našem poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wasallame kako bismo poručili svima onima koji se s njim ismijavaju, omalovažavaju. Govorimo o poslaniku Muhammedu alihi salatu sam da vide kako je on bio stvorenje, da vide kako je na najljepši mogući način sa svima njima se obhodio, sa svim ljudima koji su ga svakodnevno okruživali, susretali se s njim, kako se obhodio, pa neka nam dođu s takvim sličnim insanom, takvim stvorenjem koji je, koje je uvijek u svakoj situaciji nastojalo da ukoristi, koje je uvijek u svakoj situaciji nastojalo da olakša, razgali, razvedri situaciju i osobe ma kakve one bile, mako one bile i mašta činile, mašta činile pred njim. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam zasigurno je najbolje stvorenje, najbolji čovjek koji se ikada pojavio i ostaće takav do sudnjeg dana i njegova čast ostaje sveta, ostaje sačuvana, ostaje za, zaštićena, mašta drugi o njemu govorili. Doista drugi Ukoliko pokušavaju ukaljati čast poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam, ukoliko nastoje govoriti o njemu. Ružno neka znaju da doista oni samo o sebi govore, samo na takav način svoju čast obezvrijeđuju, svoj moral pokazuju na kojem je nivou i također jeli, govore o sebi ružno, a nijukom slučaju o poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa alihi wa sallam, jer Allah dželavala uzvišeni gospodar svih svjetova, gospodar svih ljudi, on ga je pohvalio. On je njegovu čast uzvisio, uzdigno tako da zasigurno niko drugi, mako on bio i ma govorio, ne može nauditi poslaniku Muhammedu alaihi salatu wasalam. Mi govorimo o Muhammedu alihi salatu sam kako bismo ga što više i bolje spoznali, kako bismo ga voljeli i kako bismo ga što dosljednije slijedili, ponašali se u svim situacijama, svim stanjima onako kako se on ponašao. Na takav način ćemo dati najveći dokaz da ga istinski volimo. Prvu zajednicu muslimana sačinjavala je raznovrsna skupina ljudi. Tu prvu zajednicu muslimana gradili su i stari i mladi, i učeni i neuki i blagi, ali isto tako i grubi. Oni koji su stanovali u Medini, u blizini Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam, ali i oni koji su stanovali u pustinji daleko, koji su također daleko bili od lijepog ponašanja. Nisu znali, bili su neuki ili su bili početnici u islamu i slično pa Allaho poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam, ma s kim od njih se on susreo, postupao je na najljepši odgovarajući način kako treba postupati s dotičnom kategorijom ljudi. Kako treba postupati sa starim u islamu i starim po godinama, kako treba postupati s mladim i malim i prema njemu biti milostiv, kako treba postupati s učenim, s neukim, kako s onim koji je dugo, dugo vremena u islamu i kako s onim koji je tek prihvatio islam, koji je početnik u Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri. Dakle, Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam sa svima njima obhodio se na najljepši mogući način. I onaj koji izučava životopis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam neće se prestati diviti tom Allahovom robu, tom najodabranijem Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alihi wa sallam kako je mogao za svaku od tih kategorija ljudi da pronađe ono što je najkorisnije za nju, da se obhodi prema njom, prema toj skupini obhođenjem koje će kasnije rezultirati popravkom te skupine, prihvatanjem te skupine koja će otvoriti srce toj skupini ljudi za islamom i sličnim. Dakle, Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame sa svakom skupinom ponašao se blago, ponašao se milostivo, ponašao se e, jednostavno. Nije se dakle u tome pretvarao, nije se prenemagao jer je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame bio jednostavan čovjek. Nije se dakle prenemagao, e, niko od njega nije osjećao strah. Svako od ljudi, svaki čovjek bio on muškarac ili žena, htio bi da bude u društvu Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, htio bi da ga sluša, htio bi da razgovara s njim, jer je Allahov poslanik alihi salatu wasalam plijenio, plijenio ljude svojim, svojim ponašanjem. Kada bi dolazili, dolazili ljudi prvi puta se susretali s njim, nisu ga vidjeli, nisu nešto mnogo čuli o njemu, ali su znali on je Allahov poslanik, on je najodabraniji, on je presjednik države, on je, on je pri pomisli na druge slične takve predsjednike, vladare i slično, oni bi osjećali strah, pa kada bi dolazili kod Allahovog poslanika, alihi salatu, sam pojedini od njih bi se tresli, pa bi govorio, smiri se malo, daj oduška sebi, smiri svoju dušu, ja nisam niti vladar, niti emir, niti vezir, smiri se, ja sam samo Allahov rob, kao i drugi robovi. Dakle, Allahov poslanik, alihi salatu, sam bio je jednostavan sa svima. Nije se prenemagao, niti dakle, natjeravao da postupa s ovim ili s onim lijepo i slično. Brojna su predanja, hadisi Allahovog poslanika alihi salatu wasalam koja nam govore kako se obhodio, na koji način je postupao, šta je to nudio, pružao onima koji bi bili početnici u islamu. Onima koji bi prihvatali islam ili su došli da prihvate islam ili su imali simpatije prema islamu. Kako, na koji način se obhodio s njima? Kako se ponašao? Koliko im je nudio od vjere? Koliko im je, dakle, govorio s vremena na vrijeme ili stalno, pa im nabacao mnogo čega o vjeri islamu? Dakle, brojna predanja govore o njegovom obhođenju prema novim muslimanima. Pa ono što ga je posebno krasilo i što je ostavljalo traga na te nove muslimane jeste njegov osmih. Jeste osmih Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alihi wa alihi wa sallam. On, kako govore predanja, hadisi, kazivanja, bio je čovjek koji se najviše smiješio. Od svih ljudi, Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallam, najviše se smiješio. Zašto? Zato što je znao da osmijeh ostavlja traga na ljude, da osmijeh otvara i najgrublja srca, duše smiruje, prsa, grudi, čini prostranim. Čovjek, kada mu se drugi nasmiješi lijepim, prijatnim osmijehom, ne osmijehom radi reda, mrzovoljno i slično, već dakle osmijehom kada vidiš takvog čovjeka da ti se smiješi, znaš da ti poručuje dobro, znaš da si siguran, smiren, spokojan po pitanju njega, neće ti nauditi jer je osmijeh na licu, ono što vidimo na čovjeku lica, to je dakle poruka onoga što se nalazi u njegovom srcu. Pa se zbog toga Allahov poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wasallam najviše smiješio i zbog toga su ga ljudi najviše voljeli jer im je poručivao da su od njega sigurni, da od njega se samo mogu okoristiti, da od njega ih može zateći samo dobro. Pa poslušajmo neka od tih predanja u kojima se spominje ovaj postupak Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi sallam s novim muslimanima. Dakle, osmih u njihovo lice. Kaže Džerir ibn Abdillah al bajali radijallahu ta'ala, kaže, od kako sam primio islam, vjerovjesnik Muhammed sallallahu alaihi sallam nije mi zabranjivao da uđem kod njega. Kada bih došao, i pokucao na njegova vrata, zatražio dozvolu da uđem kod njega, mako je to doba bilo, dana ili noći, on, mi, on bi davao dozvolu, puštao bi, dozvoljavao da uđem kod njega. Nikada me ne bi odbio s vrata, od kako sam primio islam. I kaže dalje Džarir, radijallahu talan, niti me je ikada vidio, a da mi se nije nasmiješio u lice kada god bi me sreo, otkako sam primio islam, frišak, novu islamu, kad god svaki dan, bilo u toku dana, bilo u toku noći, kada bi me sreo na ulici ili ja njemu došao pa ustao, dočekao me, uvijek bi me sreo nasmijan. Nasmiješio mi se u lice. Pogledajmo, subhanallah. Jarir ibn Abdillah al-Beđeli, radi Allahu talan spominje ove detalje obhođenja Allahovog poslanika alihi salatu wasalam prema njemu i kao da se hvali time. Allahov poslanik alihi salatu wasalam uvijek bi mi se smiješio, meni bi se uvijek smiješio u lice, kaže Džarir. To je ostavilo zasigurno traga na njega. Da nije ostavilo traga na njega, ne bi o tome govorio Džarir ibn Abdillah al-Beđali i ne bi se time hvalisao, ne bi se time hvalio smatrao je, mislio je kao da je on bio poseban po pitanju toga da kad god bi ga sreo Allahov poslanik alihi salatu sam nasmiješio bi mu se u lice i dozvoljavao bi da uđe kod njega mako je bilo doba dana ili noći. Dakle, iz ovog hadisa, govora Džerira ibn Abdillaha al-Beđelija vidimo djelotvornost, učinkovitost osmijeha. Toliko je ostavilo traga na džerira osmih Allahovog poslanika alihi salatu sam da se džerir hvali sa o time. Zatim, Ebu Hureyre radijallahu talan prenosi da je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam rekao o ljudi, doista vi ne možete udovoljiti, ne možete zadovoljiti, ne možete zasititi druge ljude svojim imecima. Ne možete zadovoljiti druge ljude svojim mecima jer je poznato ljudi makoliko imali, željeli bi da imaju još i još. Kao što stoji u hadisima kada bi čovjek imao jednu dolinu zlata i metka, volio bi da ima još jednu, pa još jednu, pa još jednu. I svjedoci, mi sami svjedoci smo toga najboljih. Nikada se ne možemo zasititi. Međutim, vjernik ne bi trebao da bude takav. Trebao bi, kao što rekoh na početku, da moli Allaha subhanahu wa ta'ala da ga sačuva nezasite duše. Da bude zadovoljan s onim što mu je Allah dao. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu sam, doista vi ne možete ljude zadovoljiti svojim mecima, makoliko im davali, ali ih možete zadovoljiti osmijehom i lijepim ponašanjem možete ljude zadovoljiti, možete ljude udobrovoljiti osmijehom i lijepim ponašanjem. Ljude ne možete kupiti svojim imecima. Ne možete ih dobiti, pridobiti za sebe svojim imecima. Ukoliko, dakle, jasno iskažete tu svoju želju, kupit ću te, tvoj glas i slično imetkom, tvoju čast imetkom, ljude ne možeš potkupiti ali ljude možeš dobiti za sebe lijepim ponašanjem i osmijehom. Ukoliko je taj osmijeh istinski, ukoliko je to ponašanje istinsko, ne pretvaranje, već dakle lijepo, korisno ponašanje kad god ga sretneš, okoristiš ga. Kad god ga sretneš, kažeš mu lijepu, korisnu riječ. Kad god ga sretneš, uputiš mu savjet kako da popravi svoj dunjaluk, kako da popravi svoj ahiret, kako da popravi svoju vjeru. Kad god ga sretneš na lijep, učitiv način, ukažeš mu na grešku, ne omalovažiš ga, ali ga popraviš, ukažeš mu na grešku, nasmiješiš mu se, tada čovjek će biti smiren po pitanju tebe. Htio, ne htio, vremenom prihvatit će te. Vremenom će otvoriti svoje srce i dati ti svoje srce na dlanu. Zato osmihom i lijepim ponašanjem kupuju se, kupuju se ljudi, odnosno korist. Jer čovjek ne može dakle, i metkom kupiti sreću, ne može i metkom kupiti sigurnost tvoju, ali može osmihom, može lijepim ponašanjem. Zatim, Ebu Zer radijallahu talan prenosi da je Allahov poslanik alihi salatu wasalam rekao neka ni jedan od vas, dakle niko, Neka niko od vas ne pocijenjuje dobro, makoliko ono bilo malo. Nemojte pocijenjivati ništa od dobra, makoliko ono bilo malo. Makar bilo malo, radi to dobro. Jer ne znaš, to dobro ti može sutra zatrebati. To ti dobro sutra na sudnjem danu može zatrebati. Kao što nam je poznato da postoji, bit će jedna kategorija ljudi na sudnjem danu kome će trebati samo jedno dobro dijelo, da njegova dobra dijela prevagnu. Dakle, imat će podjednako dobrih i loših dijela. Treba će im samo jedno dobro dijelo da prevagnu dobra dijela. Pa zato nemoj ništa. Kad god budeš u prilici da učiniš neko dobro, u mogućnosti si da učiniš, nemoj se ustručavati, makoliko ono bilo malo, sitno, da daš pola marke, marku u sadaku, na nekome se ne smiješ. Kao što kaže dalje Allahov poslanik alihi salatu sam. Pa ukoliko ne nađete nikako dobro, ne budete u mogućnosti da učinite, onda se nasmiješite svome bratu u lice. Dočekajte svoga brata prijazna, ozarena, nasmijana lica. Subhanallah. Neka niko od vas ne, pod, ne podcijenjuje, ne podištava, dakle ništa od dobra. Pa ukoliko ne nađe nikakvo dobro da učini, neka sretne svoga brata nasmijana, ozarena lica. U drugom hadisu stoji da je to sadaka, da je to milostinja. O tebe sumuke fi vajhi ehike sadaka. I tvoj osmijeh u lice svome bratu jeste, jeste sadaka. Simak ibn Harb pripovjeda. Kaže, upitao sam Džabira ibn Semur. Radijallahu ta'alan jesi li ikada bio na skupu Allahovog poslanika alihi salatu sam, jesi li sjedio kod njega? Pa kaže, jesam, mnogo puta, često bih sjedio u skupu sjelu Allahovog poslanika alihi salatu sam. Pa kaže, vjerovjesnik alihi salatu wasalam, kada bi klanjao sabah namaz, ne bi ustajao sa svoga mjesta gdje bi klanjao sve dok sunce ne bi izašlo. Pa bi znali to vrijeme iščekujući izlazak sunca, na svojim mjestima gdje bi klanjali, znali bi pričati o mnogo čemu, pa pojedini ashabi bi se prisjećali doba džahilijeta, doba prije dolaska Islama, pa bi se neki od njih grohotom smijali. a Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam bi se samo smiješio. On bi se, on bi se smiješio. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu wa sallam sa svima, a naročito s novim muslimanima obhodio se na ovakav način, kad god bi ih sreo, kad god bi sjedio u njihovom društvu, kad god bi se okrenuo njime, njima svojim licima, imao je prijazan, ozaren jeli, pogled, odnosno osmi smiješio bi im se. Zatim, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam je bio umjeren u svome govoru. Bio je blag, vodio je računa koliko će i šta reći ljudima, naročito onima koji su friški u islamu, koji su novi u islamu. Pa Šekik Ebu Vail, Vailov otac kaže, Abdullah ibn Mas'ud, jedan od plemeniti ashaba Allahovog poslanika, alaihi salatu uslam, kaže, Abdullah ibn Mas'ud bi nam se obraćao svakog četvrtka. Obratio bi nam se, savjetovao bi nas svakog četvrtka. Pa mu je jedan od prisutnih ljudi rekao, o Ebu Abdurrahman, Abdurrahmanov oče, Abdullahu, mi volimo tvoj govor, uživamo u njemu, pa bismo voljeli da nam se obraćaš svaki dan, da nam govoriš, besjediš, savjetuješ nas svaki dan. Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, ništa me u tome ne spriječava. Ja bih to volio. Spriječava me jedino bojazan da vam ne otežam, da vam ne dosadim, da vam ne otežam, dakle da se ne zadovoljite, zasitite, pa da me slušate mrzovoljna, da me slušate tek tako radi reda. Doista Allahov poslanik, Muhammed sallallahu alaihi sallam, sada Abdullah ibn Masud, spominje detalj Allahovog poslanika alihi salatu sam kada bi podučavao dakle nove u islamu ili dakle neuke. Pa kaže doista Allahov poslanik alihi salatu sam bi pratio naše stanje. Gledao bi kada bismo došli i klanjali iza njega nakon namaza, gledao bi u kakvom se stanju nalazimo. Jesmo li umorni ili smo odmorni, možemo li slušati, hitimo li, žurilo, žurimo li negdje i slično. Pa kaže Allahov poslanik alihi salatu sam bi pratio naše stanje, pa onda kada bismo bili najspremniji za slušati, tada bi nam se obratio. Kada bi primijetio da smo najspremniji, da ćemo to drage duše sjesti i poslušati, tada bi nam se obratio. Sve bi to činio iz bojazni da nam ne dosadi, da nam ne oteža i da nas ne odbije. Pogledajmo. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu islam prije svega. Mnogo se družio s ljudima. Toliko se družio da bi ih poznavao kada su aktivni, kada nisu aktivni. Kada su umorni, kada su odmorni. Kada su spremni da slušaju, kada to nisu. Pa onda kada bi bili spremni da prihvate, da saslušaju, tada bi im se i obratio. Ne bi im stalno govorio, trpao u njihove uši, nabacivao mnogo čega. Već onda kada bi osjetio da su spremni, da je situacija pogodna da se nešto kaže, da im se obrati, tada bi im se obratio. Zašto? Da bi to oni prihvatili, da bi to oni dakle sa žarom, s punim žarom saslušali, prihvatili i nakon toga postupali po tome. Jer cilj znanja jeste da se radi po tome. Cilj znanja je da se sasluša, da se na ispravan način shvati, razumije, a nakon toga da se radi po tome, da se postupa, postupa po tome. Pa dakle, pogledajmo, Allahov poslanik alihi salatu sam je bio umjeren, bio je blag u dostavljanju, dostavljanju znanja. Narošto dakle novim muslimanima, narošto muslimanima koji su bili na početku svoga islama, vodio je računa kada će im se obratiti, koliko će im jeli, dati informacija i sl. Pa kaže Hafiz ibn Hajar, rahimahullahu ta'ala, komentarišući ovaj hadis, prethodni hadis, Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala kaže u hadisu se jasno uviđa blagost Allahovog poslanika alihi salatu uslam prema svojim ashabima, lijep način komuniciranja s njima, podučavanja i njihovog urazumijevanja kako bi se prihvatili onoga čemu ih on podučava aktivno, s punim žarom, a ne mrzovoljno i srdito. Zatim, Allahov poslanik alihi salatu wasalam je vodio računa o postepenom pozivanju novih muslimana ili onih koji su htjeli da prihvate islam, da ih postepeno, postepeno poziva. Pa nam je dobro poznat hadis Abdullaha ibn Abbas radijallahu anhuma u kojem se spominje da je Allahov poslanik Muhammed alihi salatu wasalam poslao Muaza ibn Džebela, dakle drugog ashaba u Jemenu pa šaljući ga, rastajući se s njim, ispratio ga je Allahov poslanik alaihi salatu wasalam i kada je došao trenutak rastanka s njim, rekao mu je, ti ideš i dolaziš narodu koji su sljedbenici knjige, dakle oni već imaju znanje. Pa prvo o čemu ćeš ih pozvati, neka bude da posvjedoče da nema drugog istinskog Boga dostojnog obožavanja osim Allaha da je Allah jedini dostojan da se obožava. Poziva ih u to da prihvate Allaha kao jednog jedinog istinskog Boga i da se klonu svih drugih lažnih božanstava. Pa ukoliko ti se u tome odazovu, ukoliko to prihvate, poduči ih da im je Allah propisao pet namaza u toku dana i noći. Kada prihvate Allaha za jednog jedinog istinskog Boga, da se jedino on obožava, da je on stvoritelj svega ovoga, onaj koji održava sve ovo, onaj koji sve ovo uređuje, što vidimo oko sebe i u nama samima, on jedini zaslužuje i da se obožava. Kada ga prihvate kao takvog, onda poduči ih da trebaju Allahu dželavala klanjati se pet puta u toku dana i noći. Pa ukoliko to prihvate, usvoje, počnu raditi po tome, onda ih poduči da im je Allah propisao da izdvajaju iz svojih imetaka zekat, Pa izdvoje svog imetka zekat kojeg će dakle dati svojim siromašnim. Taj zekat će se uzeti ne od svakoga, već kaže od njihovih imućnih, onih koji imaju, oni koji dosegnu određenu granicu u svome imetku, tada trebaju da daju zekat. Kome će dati zekat? Onim siromašnima do sebe kako bi se stanje u zajednici, u društvu na tom mjestu popravilo, što je god moguće više približilo, izjednačilo, kako dakle onaj siromašni ne bi se osjećao ugroženo, kako bi se dakle i njegov način života popravio, poboljšao. Pogledajmo dakle kako Allahov poslanik alihi salatu wasalam poziva, savjetuje svoje učenike kada odu da pozivaju nove muslimane ili dakle one koji hoće da prihvate islam kako, čemu da ih podučavaju. I također dobro nam je poznato da većina većina propisa u islamu na takav način je i došla postepeno. Poznato nam je da je 13 godina Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pozivao u Mekki ljude samo da prihvate Allaha za jednog jednog istinskog Boga, jednog jedinog istinskog Boga, da se klonu svih onih kipova, lažnih božanstava u Mekki koja su se obožavala. Nakon toga dolaze drugi propis. Jedini propis koji je, pored tevhida, istinskog obožavanja Allaha jednog jedinog postao, bio je namaz i bio je zekat općenito. Ne dakle, neke e, detalji nisu tada još bili objavljeni. To je bilo post, pokrivanje, i drugi propisi dolaze tek u Medini, dakle nakon 13 godina. Pa nam je također poznato kako je tekla zabrana alkohola kroz tri faze, kroz tri etape, propisivanje borbe na Allahom putu također kroz mnoge etape, mnoge faze, sve je to prošlo. Dakle, Allahov poslanik alihi salatu sam je bio postepen u pozivanju. Pozivao je onome prvo onome što je najpreče, što je najbitnije, kasnije onome što je manje manje bitnije. Zatim Allahov poslanik alejhi salatu ve selam je vodio računa o osjećanjima onih koje bi pozivao. Vodio je računa, posmatrao bi ih, analizirao, kada bi primijetio da su oni u potrebi za nečim, nastojao bi da tu njihovu potrebu i ispuni. Kao što je slučaj kojeg nam prenosi Malik ibn al-Huwayrith kada su došli kod Allahovog poslanika alihi salatu wasalam, učili, naučavali vjeru, podučavali se vjeri, bili su na početku jeli, Islama, pa kada je primijetio Allahov poslanik alihi salatu wasalam, da su se zaželjeli svojih porodica, rekao je vratite se svojim porodicama, vratite se svojim kućama i podučavajte ih onome što ste naučili kod mene. Kada nastupi vrijeme namaza, neka vam jedan od vas prouči ezan i neka vam namaz klanja onaj od vas koji je najstariji ili onaj koji je najučeniji i klanjajte onako kako ste vidjeli mene da klanjam. Zatim sam on, Allahov poslanik alihi salatu wasalam, obilazio bi, dakle, one koji su bili pred primanje Islama, odlazio bi on ili dakle oni koji bi primili islam, koji su bili friški u islamu. Pozivao bi ih sebi, ugošćavao bi ih kod sebe, jeli? pa su poznati i spominju se brojni hadisi, brojna predanja o tome. Poznato nam je da je otišao na samrti jednog dječačića, koji je bio židov, koji je bio jevrej, otišao na njegovoj samrti, pozvao ga u islam i prihvatio, prihvatio je islam. Dakle, Allahov poslanik sallallahu alihi wa alihi wa sallam vodio je računa o svima, vodio je računa o svim kategorijama ljudi i s njima se ponašao na najljepši mogući način kako da ih okoristi, kako da popravi njihovo stanje, kako da budu bolji po pitanju svoga dunjaluka i po pitanju svoga ahireta. I Allah, poslanik Muhammed sallallahu alihi wa alihi wa sallame, treba da nam bude u svemu uzor, pa i u ovome. Odnosno mi, slušajući ove riječi i druge, trebamo se povesti za njim i na ovakav način postupati s novim ljudima u islamu ili onima koji imaju simpatije jeli, prema Allahovoj lijepoj vjeri, dini, islamu.